Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Hamim. Tenzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kitabın indirilmesi aziz ve hakim Allah tarafındandır. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون Biz gökleri, yeri ve bunların arasındaki varlıkları ancak gerçek bir maksatla, adalet ve hikmetle bir de belli bir süre için yarattık.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 Söyler misiniz onlar yerde hangi şeyi yaratmışlar yoksa göklerde mi bir ortaklıkları var? Eğer bu iddianızda tutarlıysanız daha önce gelmiş bir kitap yahut hiç değilse bir bilgi kalıntısı varsa getirin görelim. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون kendisinin duasına ta kıyamete kadar cevap veremeyecek olan ve esasen kendilerine yapılan dualardan habersiz o Allah'tan başka uydurulan nesnelere yalvaran kimseden daha şaşkın biri hiç olabilir mi? وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين İnsanlar diriltilip mahşere toplandıklarında bu putlar müşriklere düşman kesilir ve onların kendilerine tapınmalarını şiddetle reddederler. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين Ayetlerimiz açık açık okunup beyan edildiğinde o kafirler önlerine gelen gerçek hakkında bu besbelli bir sihirdir derler. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki eğer ben uydurduysam zaten Allah çok geçmeden cezamı verir. Siz bana yardım etmek isteseniz bile Allah'ın azabından beni kurtaramazsınız. Ben cezamı çekmeye hazırım. Siz rahat olun. Demek ki sizin bu kabil laflarınız boş sözlerden, içine daldığınız yaygaradan ibarettir. Allah da sizin bu atıp tutmalarınızı ve kopardığınız yaygarayı pek iyi bilmektedir.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 Dünya hayatında benim ve sizin başınıza neler geleceğini bilemem. Ben sadece bana ne vahyediliyorsa ona uyarım. Çünkü ben açıkça uyaran bir elçiden başka bir şey değilim. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين De ki, Söyleyin bakalım, eğer bu Kur'an Allah tarafından geldiği halde siz reddetmişseniz, İsrailoğullarından da bir şahit, benzerine şahitlik edip iman ettiği halde, siz büyüklük taslayarak iman etmezseniz, sizden daha şaşkın, daha zalim kimse olabilir mi? Allah elbette böyle zalimleri hidayet edip emellerine ulaştırmaz.'' قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم İnkar edenler bir de müminler hakkında şöyle derler. Bu İslam dini eğer önemli ve değerli bir şey olsaydı, bu Müslümanlar akıllarını kullanıp onu anlatmakta bizi geçemezlerdi. Kendileri bunu başaramayınca, bu zaten eski, modası geçmiş bir yalan deyip geçiştirmek isterler. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين Bundan önce bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı vardı. Bu ise zalimleri uyarmak, iyi hareket eden müminleri müjdelemek üzere indirilmiş, onu doğrulayan Arapça bir kitaptır. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Onlar ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dürüst hareket ederler. İşte onlara korku ve endişe yoktur. Onlar kendilerini üzecek hiçbir durumla da karşılaşmazlar. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون Onlar cennetlik olup yaptıkları güzel işlere karşılık olarak ebedi kalmak üzere o cennetlere girerler.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 Zira annesi onu nice zahmetlerle karnında taşımış ve nice güçlüklerle doğurmuştur. Çocuğun anne karnında taşınması ve sütten kesilmesi 30 ay sürer. Nihayet insan gücünü kuvvetini bulup daha sonra Kırk yaşına girince Ya Rabbi der. Gerek bana, gerek anneme babama lütfettiğin nimetlere şükür yoluna beni sevk et. Senin razı olacağın makbul ve güzel işi yapmaya beni yönelt ve bana salih, dine bağlı, makbul nesil nasip eyle. Rabbim, senin kapına döndüm. Ben sana teslim olanlardanım. La أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون İşte biz, onların yaptıkları en güzel işlerini, taatlerini kabul edip, günahlarını affedeceğiz. Bunlar cennetlikler arasındadırlar. Bu, onlara söz verilen gerçek bir vaattir. كالذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين Kat bir de öyleleri var ki kendisini imana davet eden anne ve babasına Öf be, yetti artık. Benden önce nice nesiller ölüp de geri dönmediği halde siz beni mezarımdan dirilip çıkarılmakla mı korkutuyorsunuz? derken onlar Allah'a sığınıp yalvararak oğullarına yazık ediyorsun kendine derler. İmana gel. Allah'ın vaadi elbette gerçektir. O ise yine de bu ahiret inancı eskilerin masallarından başka bir şey değildir diye diretir. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين De onlar kendilerinden önce insanlardan ve cinlerden gelmiş geçmiş topluluklar içinde haklarında azap hükmü kesinleşmiş olanlardır. Çünkü onlar hüsrana uğramış kimselerdir. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون Herkesin yaptığı işlere göre dereceleri vardır. Sonuçta Allah onlara işlerinin karşılığını tam tamına ödeyecek, onlar asla haksızlığa maruz kalmayacaklardır. يوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم وبما كنتم تفسقون Gün gelir, kafirler cehennem ateşinin karşısına tutulurken şöyle denilir. Bütün zevklerinizi dünya hayatınızda kullanıp tükettiniz. Onlarla safa sürdünüz. Artık bugün dünyada haksız yere büyüklük taslamanız ve dinden çıkıp fasıklık etmeniz sebebiyle zelil ve hor eden bir azapla cezalandırılacaksınız. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم Bir de Ad halkının kardeşleri Hud'u hatırla. o ahkafta kavmini uyarmıştı. Gerçekte ondan önce de sonra da birçok uyaran peygamberler gelip geçmişti. O, yalnız Allah'a ibadet edin. Doğrusu ben sizin başınıza gelecek müthiş bir günün azabından endişe ediyorum demişti. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين Onlar, sen bizi tanrılarımızdan vazgeçirmeye mi geldin? Haydi, iddianda tutarlıysan, geleceğini bildirerek bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir bakalım, dediler. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون O şöyle cevap verdi. Azabın vakti hakkında kesin bilgi Rabbimin nezdindedir. Ben sadece benimle gönderilen mesajı size duyuruyorum. Ne var ki sizi cahilce davranan bir toplum buluyorum. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم Hatta ki bildirilen azabı vadilerine doğru yayılarak ilerleyen bir bulut halinde görünce bu dediler bize yağmur getiren bir bulut. Hud hayır dedi. Bu sizin gelmesi için acele edip durduğunuz şeydir. Yani can yakıcı bir azap taşıyan bir rüzgardır. Rabbinin izniyle her şeyi devirip yerle bir eden bir kasırgadır. Derken hepsi helak olup sadece meskenleri kaldı. İşte biz suça gömülmüş güruhu böyle cezalandırırız.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 Kulaklar, gözler ve gönüller lütfetmiştik kendilerine. Fakat ne kulakları, ne gözleri, ne de gönülleri kendilerine hiçbir fayda vermedi. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inatla inkar ediyorlardı. Neticede alaya aldıkları o azap kendilerini her taraftan sarıverdi. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون Andolsun ki etrafınızda bulunan birçok şehirleri yerle bir ettik ve yanlış yoldan dönsünler diye ayetlerimizi farklı üsluplarla tekrar tekrar açıkladık. لولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون Kendilerine Allah'ın nezdinde yakınlık sağlasınlar diye Allah'tan başka edindikleri tanrılar o müşrikleri kurtarsalardı ya, Bilakis onlar ortaklıktan kaybolup kendilerini terk ettiler. İşte onların sapıtmalarının ve uydurup durdukları iftiralarının neticesi bundan ibarettir. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين Hani biz bir vakit cinlerden bir takımı Kur'an dinlemeleri için sana göndermiştik. Kur'an'ı işitip dinleyecek yere gelince birbirlerine susun, dinleyin dediler. Okuma tamamlanınca kendi toplumlarına birer uyarıcı olarak döndüler. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم Ey kavmimiz dediler. Biz Musa'dan sonra gönderilen, kendisinden önceki vahiyleri tasdik eden, gerçeğe ve dosdoğru yola götüren bir kitap dinledik. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم Ey kavmimiz! Allah yoluna davet eden bu elçinin çağrısını kabul ve ona iman edin ki, Allah da sizin günahlarınızı affetsin ve gayet acı bir azaptan sizi kurtarsın. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين Allah'ın elçisine icabet etmeyen kimse bilsin ki, Allah'ın cezasından asla kaçıp kurtulamaz ve Allah'tan başka hiçbir hami ve dost bulamaz. Onlar besbelli bir sapıklık içindedirler.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 Evet, o her şeye kadirdir. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Gün gelecek, kafirler cehennem ateşine karşı tutulacaklar. İşte o zaman kendilerine nasıl bu ateş doğru değil miymiş diye sorulunca evet Rabbimize yemin ederiz ki haktır, gerçektir diyecekler.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 O üstün azim sahipleri olan peygamberler nasıl sabrettilerse sen de öyle sabret. Onlar hakkında azap gelmesi için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün dünyada gündüzün sadece bir saatinden daha fazla kalmadıklarını düşüneceklerdir. Bu bir duyurudur. Sözün kısası, Allah'ın yolundan çıkmış güruhtan başkası helak edilmez.